ранки, окошками, невысокие дома. Здравствуй, здравствуй, Петербург, твоя нездоровая тьма. Торчат, как слюки ребра, и замерзшие коты. Щелки кошки валяются за ним. А давно не по каналу был красным отзывом кончар. Продавал страшный весен, и добровольный товар. двора, Сама собой стирается с мандарина кожура. И в песочке кофе жарены Прямо с голоду домой Электрической мельницей Холод солнца золотой. Какова кирпицы и высокие дома, Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима, Приемные рояли где по креслу простоит, доктора кого-то почуют, вороха и старых. После бани, после оперы, все равно куда ни вспомнится, толковая последняя трамвайная тьма.